السهل ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله wa وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم Amma babu, بعد السلام wa ورحمة الله وبركاته kamar yadda aka saba a rana da lokaci irin na yau muna haɗuwa a wannan masallaci mai albarka don mu ƙara tunatar da kawunanmu al'amuran da suka shafi addininmu na musulunci muna yin karatu a littafin muwadda littafin da babban malamin hadisin nan imamu malik ibn anasin rahimahullahu ta'ala ya rubuta idan ba manta ba bakon da ya gabata mun tsaya ƙarshen babi na tara a cikin kitabun ɗahara shi ne babin da ya mana magana akan yadda ake yin shafa saman hufi to a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a babi na goma a cikin kitabun ɗahara malam ya ce babu ma ja a firu a wannan babi zai yi magana dangane da abin da ya zo game da haɓu a ru'af shi ne haɓu fitar jini daga hanci tonan da ya ce zai yi magana akan haɓo yana nufin idan mutum yana cikin sallah sai haɓo ya zo mashi shin alwallarsa ta warware ta yadda yanzu sai ya fita ya sake alwalla ya dawo ya sake sallah ko ko alwallarsa tana nan jinin kawai zai wanki idan kuma ba cikin sallah ba ne idan mutum ya yi haɓu ya yi alwalla kafin yi sallah sai ya yi haɓu to wannan haɓan yana warware masa alwalla yanzu dole sai ya sake wata alwallar ko koko alwallar sananan yanzu jinin ne kawai zai goce ko yawanci, wanki to shi ne abinda wannan babi zai mana magana a kai babu ma ja a fi ru'af ƙara haddasa ni ya haya an malikin an nafi'in anna abdullahi ibn umar kana idara afa in sarafa fatawadda'a summa raja'a fa bana wa lam yatakallam wannan hadisin Imam malik ya karɓo shi daga nafi'u babban malaminsa nafi wanda maula ibn umar shi kuma nafi yake ba mu labarin cewa anna abdullahi ibn umar shi abdullahi dan umar kana idara afa ya kasance idan ya haɓu yana cikin sallah sai haɓu ya zo mashi in sarrafa min salati sai ya yanke wannan sallar wata wadda sai ya tafi ya wanke wannan jinin nan da aka ce fata a ai ga sanar dama haka azurkani ya fassara fata wabba a nan cewa fata wabba a nan ba alwallah ake nufi ba ana nufin wanke wannan jinin wanda ya zubar masa to idan ya je wanke wannan jini sun maraja sai ya dawo masallaci fabana sai ya dora sallarsa daga inda ya tsaya gini fabana sai ya gina sallar shi daga inda ya tsaya mana idan an yi raka a ɗaya ne ana cikin raka ta biyu sai haɓo ya zo mashi to sai ya tafi ya wanke wannan jinin ya goge to idan ya dawo idan ya dawo sai ya ci gaba da sallar shi daga inda ya tsaya idan shi kaɗai yake kenan idan kuma jam'i ne yake bi misali an yi raka'a ta ɗaya an yi ta biyu sai haɓo ya zo masa sai ya je ya goge lokacin da ya dawo sai iske liman yana zaman tahiya to yanzu idan ya zo sai ya zauna ya ci gaba da tahiya Ta ba a wata raka'a baya nan ba in aka tashi sai shi baya tashi in an gama sallah sai ya sallama shi kenan ya gama sallah kun fahimta so lokacin da ya dawo fa bana ba sabuwar sallah ya sake ba a sai ya gini daga inda ya tsaya sai ya ce walam ya takallam amma lokacin da ya tafi wanke jini din nan bai yi magana ba mun fahimta bai yi magana ba har yace ya dawo bai yi magana ba bai kauce ma alkibla ba bai yi wani aiki daga cikin ayyukan da suke iya lalata sallah ba har ya ya dawo to in ya dawo sai ya gina daga inda ya tsaya a sallar salazu amma idan da ya tafi dinnan ya yi magana magana tana lalata sallah sallar shi ta lalace yanzu in ya dawo sabuwa zai saki idan da ya tafi dinnan ya juya ma alƙibla baya ko ya karkace mata juya ma alƙibla baya mutum yana sallah yana warware sallarsa don haka yanzu idan ya dawo sai dai ya fara sabuwar sallah amma idan ya iya kiyaye waɗannan abubuwan lokacin da ya tafi wanke jinin nan to idan ya dawo zai ɗora ne daga inda ya tsaya kamar yadda abdullahi ɗan umar ya mun fahimci wannan za mu ji maganin malamai a kai ƙala wa haddasa ni an malikin gahu an na abdullahi ibn abbasin kana yarqufu faya gasilu dama anhu summa yarji'u fayabni ni alama qad sallah. maliku ya ce labari ya zo masa anna abdullahi ibn abbas cewa abdullahi dan abbas allah ya kara masa yarda kana yar'ufu ya kasance yakan yi haɓu a lokacin da yake sallah to idan haɓan ya zo masa fayar ruju sai ya fita fayar sulud dama an sai ya wanke wannan jini na haɓu haɓan da ya zo masa sai ya fita sai ya wanke wannan jini bayan jini ya bayan bayan haɓo ya tsaya sai ya ruwa sai ya wanke sun mayar ji'u sai ya dawo zuwa masallaci ko inda yake salladin nan to idan ya dawo fayabni alama kan salla sai ya dora daga inda ya tsaya ba zai sake salla ba ba zai faru sallar daga farko ba in ya dawo su yi yi shi ne sai dora daga inda ya tsaye Kala wa haddasa ni an malikin an yă zai ibi na abdullahi ibi na kusai ɗin allaisi an na hura a sa'id ibi musayif ra'afa huwa yusalli fa'ata hujirata ummu salamata zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama fa uciya bi wadu'in fatawadda summa raja'a fa bana ala ma qad salla Imam Malik ya karɓo wannan hadisin daga Yazid ibn Abdullahi ibn Usayd al-Laysi yana daga cikin tabi'ai annahu ra'a sa'id ibn al-musayyib yace ya ga sa'id ibn al-musayyib sa'id ibn al-musayyib kuma kun san matsayinsa a cikin tabi'ai babban malami ne a cikin tabi'ai babban malamin hadisi ne babban malamin fiqh ne har ma waɗansu malamai suna ganin shi ne afdalu tabi'ina a cikin tabi'ai gaba ɗaya biyu su falala kamar ka ce abubakar ne a cikin sahabbai don ka shigo cikin tabi'ai in ka ce sayid ibn musayyib to shi ne kamar matsayin abubakar a cikin sahabbai ga babban malami ne to shi wannan allaisi yake cewa an hura a sa'id ibn al-musayyib ya ga wata rana ya ga sa'id ibn al a ra'afa yi haɓu. wa huwa yusalli yana cikin sallah fa'ata hujrata ummi salamata yace to sai naga ya tafi zuwa ɗakin ummu salama zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to anan kun san gidan manzan Allah jingine yake da masallacinsa a wancan lokacin ɗakunansa mafi yawanci sun haɗa katanga da masallaci kamar yadda sauran sahabbai ma gidajensu duk jingine suke da masallaci har a wancan lokacin ma akwai kofa abubakar ana ce mata kofa abubakar saboda ka fito daga gidan abubakar sai masallaci akwai kofar umar daga gidan umar da kafin fito sai masallaci to inda shi sa'id ibn musayyib yake tsaye ya salla, yana kusa da inda ɗakin ummu salama matar manzon Allah yake a lokacin manzon Allah yana rayu so lokacin da hako ya zo masa sai ya tafi can wurin abinda ya ya tafi can wurin domin an ce shine ne aka rabu ilal masjid ne wurin da ya fi kusa da shi a cikin masallaci din a lokacin kaga wannan sirrin cewa kenan idan mutum ma ya haƙo ɗin zai tafi ya wanki to zai je wuri mafi kusa ne da shi ba da kusa da kai ba kuma kama hanya ka tafi nisa to shi yasan ya sai ya je wannan wuri a utiya biwa ruhin sai aka zo masa da ruwa fata wabba sai ya wanke wannan jini na habansa aika salar dam sun marja'a sai ya sake komawa masallaci fabana alama kan salla da ya ji sai gini daga inda ya tsaya a sanarsa? mun fahimta to ga waɗannan ruwayoyi ne daga imam malik yau ruwaya ta farko daga abdullahi dan umar ruwaya ta biyu daga abdullahi dan abbas ruwaya ta uku daga sa'id ibn musayyib kuma idan kun lura duka labari kusan iri ɗaya suke badawa don haka daga waɗannan abinda za mu iya fahimta na farko aikin waɗannan manyan sahabbai da manyan tabi'ai yana nuna mana cewa annar ru'afa bi binaqidin lil wudu haɓu baya baya karya alwala mun fahimta shine abu na farko wanda za mu yi fitarwa daga cikin waɗannan asarori guda uku wanda imama malik ya kawo haɓu baya warware alwala idan mutum ya yi alwalla sai haɓo ya zo mashi to alwallarsa na da yanzu idan jini ya tsaya kawai zai wanke wannan jini. in sallah zai sai ya tafiye sallah amma ba sai ya sake alwalla ba mun fahimta kuma wannan shi ne abinda mazhaban malikiya ta tafi a kansa da mazhaban shafiya amma hanafiya da hanabila suna da fahimta sabanin wannan su suna da fahimtar cewa jini in ya fito ta hanci mai yawa to yana iya warware alwallah mun fahimta to amma dai zance mafi inganci shi ne haɓo baya warware alwallah domin ita alwallah ba ka warware ta sai in kana da nassi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya ce abu kaza yana warware alwanda da haka wanda ya ce matsala ta farko a ƙarƙashin wannan babin haƙo ya warware alwanda alwanda tana nan idan mutum ya haɓu kawai dai yanzu zai wanke wannan jini ne domin shi jini najasa ne shi ma kuma akwai manganin malamai a kai kasancewar na najasa ne ko ba jisa ba ne ba domin idan da ba najasa ba ne ba za a ce a tafi a wanke shi ba to kaga wanke wadda ake zuwa a yi domin shi jinin ainihin najasa ne musamman idan ya yi yawa mun fahimta to sai matsala ta gaba a cikin wannan babu shine matsalar bina'i idan mutum ya je yawon ko jinin idan ya dawo to me zai yi fara sabuwar sallah zai yi ko gini zai yi mun fahimci bambanci tsakanin fara sallah da gini ko zai dan mutum alwallarsa ta kare sai ya fita in yaje ya dawo me zai yi sabuwar sallah zai fara idan shi kaɗai yake sallah ya yi raka'a biyu sai alwallarsa ta kare sai ya fita ya je alwalla in ya dawo me zai yi sabuwa zai fara ikama zai yi sannan ya kabbara haraba ya sake sabuwar sallah to in yi haka yanzu wannan sabuwar sallah ya fara kenan ba bina'i ya ba sabuwar sallah ya fara amma idan mutum haɓo ya zo masa shi ya je ya wanke wannan haɓan ya dawo idan da ya yi raka'a biyu sai haɓo ya zo masu sai ya fita to yanzu idan ya dawo daidai inda ya tsaya to daga nan zai ɗora sallashi sai ya ci gaba ya ƙara ta kaga wannan shi ake ce ma bina'i to idan mutum haɓo ya zo masa idan ya je yawan kowannan jinin ya dawo shin bina'i zai yi ko ko zai faro sallarsa daga farko ne aikin waɗannan mutane guda uku abdullahi ɗan umar abdullahi ɗan abbas sa'id ibn musayyib kamar yadda imam malik ya kawo a nan me ya nuna mana ya nuna mana da suka dawo gina sallah suka ba faruwa ba sabuwa suka fara ba wannan ne ya sanya mazhabin malikiya suka tafi a kan cewa idan haɓo ya zuwa mutum yana sallah ya fita ya je wanke wannan jinin ya dawo to zai gina sallar shirya daga inda ya tsaya amma da sharaɗi wanda suke kawa sharaɗi na farko shi ne ya to har ya zai ya wanke jinin nan ya dawo bai juya ma alƙibla ba mun fahimta bai juya ma alƙibla ba kaga idan zai tafi sai dai tafi da baya-baya kenan kamar yana nan sai haɓo ya zo to sai ya tafi da baya-baya ya hita waccan koya ta tafiya da baya-baya in yaje sai cin inda ruwa yake in dama zai yi dama in hagu zai yi hagu to ya ce ya samu ruwa ya wanki in zai dawo kuma sai ya tuhu ta gaba-gaba to da ya dawo sai ya dora daga inda ya sa sharadi na farko kenan sharadi na biyu shi ne ya zamanto har ya je ya dawo bai yi magana ba ya je ya dawo yana tafiya da baya-baya wani ya ce na a banar ya yi shiru kawai kyane shi <laughs> a ce ya shiru ya shiru ya kyane shi amma da ya ce a haɓo ne nan je in wanko to sallah ta lalace sai gunda bakin shi ya je ya dawo sannan sharaɗi na uku shi ne ya zamanto bai ƙetare wurin da ya fi mai sauƙi ba inda zai je ya samu ruwa kuma fahimta da ya wuce misali a nan ne sai ya fita kaga ya can zai je ya samu ruwa ko to sai ya ce bari ya je waje ya samu ruwa kaga ya wuce inda ya fi kusa da shi inda zai samu ruwa to da ya wuce waje ɗin nan bayan ga nan kusa to sallah ta lalace to wannan shi ne waɗansu daga cikin sharuɗa wanda suke sanyawa cewa idan mutum ya fita ya kiyaye wannan sai ya je ya dawo amma za mu gani nan gaba shi imam malik ibn hadasin yana cewa abinda ya fi soyuwa gari shi shi ne in ya je wajen wanke jinin nan ya tsaya can ya ɗi da sallashi ba sai ya dawo masallaci ba amma ban da sallar juma'a sau da kusa sallar juma'a ba a yin ta a wani wuri sai a yi na sai a masallacin juma'a to in sallar juma'a ce sai ya dawo idan kuma ya je wankewa din nan sai ya fahimci liman ya ga masalla. an yi raka a biyu da shi ya tafi ya wanko jinin nan yana can sai ji liman ya yi raka a ta uku bai dawo ba ya ji liman ya yi raka a ta hudu ha an yi sallama to yanzu ba sai ya dawo ba daga can sai ya tsaya sai ya ƙara raka a biyun shi shikenan ya sallama ya gama sallah to wannan shi ake bin haji kamar yadda na faɗa mazhaba malikiya sun tafi akan haka mai habo zai yi idan habo ya zo mashi a cikin sallah mun fahimta to wannan kenan amma waɗansu malamai suna da sabanin wannan fahimta to sai da ya ce babu la'amali fi ru'af na'am mm. yi eh, ne eh za mu gani yanzu ayya zai yi da haɓa a kage yanzu wannan ana cewa ya je ya wanko ko ba haka ba cewa ya je ya wanko ya wani yayi yawa ko kuma ƙila ba hankici a hannunsa ka fahimta ko kuma ya bata mai tufafi akwai bukatar yawanci to amma idan ɗan kaɗan ne wani za mu ci shi yadda za a yi shi yanzu bala ya ce babu al'amali fin ru'afi babin al'amal fin ru'af abinda mutum zai aikata yayin da haɓu ya zo mai ana cikin sallah قال وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن ابن حرملة الأسلم أنه قال رأيت سعيد ابن المسيف يرؤف فيخرج منه الدم حتى تختلب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه ثم يسلي ولا يتوضأ imam malik ya karɓi wannan daga abdurrahman ibn harmala al-aslin shi kuma annahu ƙala yake cewa ra'aitu sa'id ibn al musayyib na sa'id ibn al-musayyif yarqufu yana haɓu wa yakhruju min hujjam jini na fita daga hancinsa sai yana sa hannu yana tushewa idan jini ya tutse sa hannu sai yana tushewa. hatta taktabi ba a sabi uhu minar dani har sai da ɗan wannan hannun nasa ya yi jawur da wannan jini wanda yake gogewa alabi ya min an fi jinin da yake fita ta hancin sanar tun mai yusalli sai na gan shi ya ci gaba da sallar shi wala ya tawabba bai je ya sake alwallah ba da ke sake alwanda ba kaga wannan yawon jinin kaɗan ne bai yi yawa ba da haka in ya fito sai ya goge sai ya ci gaba da sallar shi in ya ƙara tuwa zai ɗugo sai ya goge da hannunsa har sai da hannunsa na duka ya yi jawur da jinin amma bai fita daga wannan sallar ba ya ci gaba da sallar shi a haka ashe kenan idan jinin kaɗan ne ko ko mutum yana da hankici a hannunsa ko wani abu wanda zai rufe to wannan babu laifi mutum sai ya rufe ko ya dinga gogewa har ya samu ya gama sallah a haka amma idan yayi yawa ta yadda ya sa hankicin ya sa hankicin jinin yayi yawa don gudun kar ya bata mashi kaya ko kuma ya bata masallaci to yanzu wannan zai fita ya je wanki ya dawo kamar yadda muka yi bayani a babin baya قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن ابن ابن المجمل أنه رأى سالم ابن عبد الله يخرج من أنفه الدم حتى تقتبب أسابعه ثم يفتله ثم يسلي ولا يتوضأ wannan ruwaya ta gaba imam malik ya karbo daga abdurrahman ابن al ابن ibn al-mujabbar afwan ibn al-mujabbar abdurrahman ibn al-mujabbar annahu ra'a salim ibn abdullah yace ya ga salim ibn abdullah salim dan gidan abdullahi dan umar kenan ya ganshi ya kharuju min anfihi dam jini na fita ta hancinsa jina fita ta hancinsa hatta takta ziba a sabi'u har sai da ɗan yatsansa shi ma ya yi jawur sun ma ya idan jinin ya taho sai yana motsa ɗan yatsansa haka kasan jinin ya taba hannu in mutum yana haka mai zai yi nan da nan sai ya bushe sau jini kamar iska yake to idan yi haka sai dinga motsa ɗan yatsansa haka sai jinin nan ya bushe kaga ba zai taba tufafinsa ba ba zai taba masallaci ba idan ya sake tuwa sai ya sanya sai ya goge sai yana karkada dan yatsansa haka kuma yusalli wala ya tawadda sannan sai ya ci gaba da sallar shi wala ya tawadda bai fice ya sake alwala ba to kaga wannan kuma idan jinin ya zamanto cewa dan kadan ne to wannan zai yi kokari ya goge kuma ya ci gaba da sallarsa amma idan yayi yawa jinin kamar yadda muka faɗa a baya shi aka ce zai fita ya je ya wanke wannan jinin kuma sai ya dawo ya ci gaba da sallarsa daga inda ya tsaya babu al'amali fi man galaba huddamu min jurhin auro afi to babin abinda zai aikata wanda jini ya rinjaye shi in ba dai saboda rauni auro afin ko kuma saboda habu jini ya rinci ne jinin ya fita da yawa ya kasa kontrolin jinin kaga ya rinjaye shi kenan yana kokarin tarewa yana kokarin tarewa amma jinin sai zuba yake zai bata kayansa yanzu zai bata masallaci to ya zai yi Koko, shi kadai yake sallah amma jini yana ta zuba jikinsa jinin ya ki tsayawa ya zai yi ko kuma rauni ne aka yi masa yaƙi aka tafi jihadi aka sare da takobi jini ya ki tsayawa ga lokacin sallah ya yi yaya zai yi kun fahimta shi ne babu al'amali fi man galaba huddamu min jurhin auru afin قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام ابن أروى عن أبيه أن المسور ابن مخرم أخبره أنه دخل على عمر ابن الخطاب من الليلة التي إن فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح وقال عمر نعم wala hadda fil islami liman taraka salata fa umar wa jurhuhu yaf'abu daman imam malik ya karbo wannan hadisin daga malamin sa hisham ibn urwa shi kuma hisham ya karbo daga wajen mahaifinsa an abi shine urwa shine urwa ibn zubair ibn al-awwam annal miswara ibn mahrama ya ce miswar ibn mahrama ya ba shi labari annahu da khala ala umar ibn khattabi cewa ya shiga wajen sai na umar dan khattabi min lailatin latidu ina fiha a cikin daren nan wanda a cikinsa ne asubayin daren aka so kai mun fahimta wasu a sandar asuba aka soki umar to a wannan daren wanda da asubahin wannan daren aka soki umar to a wannan lokacin ne shi kuma ya shiga wajen sayar da umar abinda ya faru shi ne da aka soki umar kunga umar ya yi raka a daya yana cikin raka a ta biyu ne wannan mutum ne ya shigo da sokai Abu lulu a almajusi ba an kara ba kawai yana shigowa sai ya nufi sahun farko yana nufi sahun farko kuma ya buɗe mutane ya tafi inda umar yake abinda a lokacin nan a madina a madina ba mai tunanin wani kahiri zai iya zuwa ana sallah ya kai masa yin na'umar hari ba mai wannan tunanin saboda a lokacin nan ba wata daula mai karfi irin daular musulunci sa'ar arnan dauloli an gama da su an murkushe sun dawo cikin musulunci ko kuma sun yi da za su biya jiziya. to a lokacin ma'umar umar yana wata addu'a yana cewa allah ya azarta shi da shahada waɗansu ma suna kallon wannan wace irin addu'a ce domin suna kallon ta ina umar zai samu shahada yana shugaban musulmai a lokacin duk duniya ba da ƙasa mai ƙarfin ƙasar musulunci to ya za a kashe shugabanta to wannan ya sanya sahabbai ba su wani damu ba lokacin da suka ga ya zo yana buɗa yana son ya tafi wajen umar suna dai kallon wani abu ya kawo shi amma dai ba maganar ya kai ba umar hari ba ne ba to ashe shi kuma da mugun nufin sai shigo ya zo ya kawo ma umar hari ne a kan laifin da sayin da umar bai masa ba domin abu al-majusi bawan mugira ɗan shi'uba ne a lokacin da haka yaƙi aka kamo ka in ka gada ba ka musulunci in ka gada ba ka zauna ka ci addininka amma dai kai bawa ne to shi abu lulu bai musulunta ba yana ƙarƙashin mugira ɗan shi'uba mugira ɗan shi'uba ya buga mai haraji a matsayinsa na bawansa zai iya buga mai ce din rana a kawo mu abu kaza kamar balas da ake kawo yanzu in ka sai mashin ka ba mutum yana zagaya ba za ka sa mai balance ba to lokacin lokacin kana da bawa sai ka sa mashi balance to shi abu zuwa sai ya ga balance ɗin da aka sa mai ya mai yawa ya masa yawa da aka sai ya zo ya samu umar ya ce yake ce masa yin na'umar ya sa baki mujira ya tare ke masa wannan balansin da yake kawo masa sai umar ya ce kaje zan masa magana to ka da hidindimu na shugabanci da makamantan sai sai na ya manta shi kuma mu mugira da ya ga kwana biyu bai ji an kawo masa wani an kirawo shi an ce kai an rage ba kudi ba sai ya fara tunanin bari umar ya kawo kuka umar bai komi ba bari ya dauki fansa kan shi wannan ya sanya sai ya zo ya dauki fansa kan sai na umar umar yana sallah kawai ya zo ya tsari ya zo da takobinsa ya dinga ya ci ya caccaka ba sai da umar kuma sai da ya wurin da ya san cewa zai wahala umar ya tashi kuma takobi ce wadda ta musamman domin tana da kunnuwa in an soka to jawowa ake sai kunnuwan nan kuma su jawo wani abu haka ya zo ya musayi na umar haka bayan ya mai wannan ta'addancin sai na umar ya faɗi sannan ya dawo sahun farko ya ci gaba da tsaron mutane ya ci gaba da faskan mutane har sai da sahabbai cikin sahabbai wani ya hikima don ba mai takobi wurin wani ya hikima ya tuba rigarsa sai jiwa mai rigai da ya sa a rigar ta fada bisa kan shi kagin zai fara ne zai fara laliban shi ma ya za yi gani da ya ga za a cin masa kawai shi ma sai soka makan shukai shi ma sai yi zube na wurin to wannan sallar kagan gan muna yanzu ai ba a ta a masallaci kowa ba zai sai dai ci a haɗu gida <laughs> amma su haɓai sai da aka ida sallar da waɗannan mutane duk gaya a kai su aka saka wani ya ida wannan sallar bayan an yi sallama sannan aka ɗauki sai la'umar umar a kai shi gida da aka yi sayin na gida to a wannan lokacin ne shi wannan mutum da yake cewa ya shiga wajen sayin na umar da ya zo sai suke umar irin ya bacci ko wani abu da ya dauke shi haka da aka fa'aika da umar lissalatin bi, sai ya ce kuta da umar ya sallar ba. saboda aishi can raka a ɗaya ba ida shi da ita ba kuma an kawo shi gida kun ga akwai sallar asuba a kan shi ce ku tada shi yi sallar asuba yi da ya tada umar don yi sallar asuba faƙala umar sai umar ya ce na'am wala hazzafin islami liman tarakar salata ce kayi daidai da ka tada ne domin bai da rabo a cikin addinin musulunci duk wanda ya bar sallah haka umar ya fada kaga duk wanda ya bar sallah a fahimtar umar in ka bar salla guda daya ba kai ba lokacin da ya fita ba ka da rabuwa a musulunci ka fita daga musulunci mun fahimta domin kun san wanda ya bar sallah da gangan wanda duk ya bar sallah da gangan har lokacin ta ya fita to su a fahimtar su umar suna ganin wannan mutunan ya fita daga musulunci domin manzan Allah ya ce al'adun da bi bayna na wa bayna hun asala faman ka ha faqad fara ran faman taraka ha haɗin nan waɗansu malamai ne suka fassara da cewa faman ka ha bilkulliya, wanda ya bar sallah gaba ɗaya ake yi. su ya zama kahiri amma su don ka ba sallah daya ka dawo ka yi ta gaba ba ka ba sallah gaba ki daya ba amma sai na umar da waɗansu da yawa daga cikin sahabbai su suna ganin cewa in ka bar sallah guda daya shi ke nan ka bar musulunci in ba da uzuri ba uzurin barin sallah kuma duka wanda ya zo a cikin nasi uzuri ne guda biyu ko dai bacci ko mantuwa wanda zai bar sallah Allah bai kama shi ba sai wanda bacci ya kwashe shi har lokacin sallar na yi ya fita wannan Allah ba zai kama shi ba ba ma sallah ba an mata ge masa alƙalami gaba dara wanda ya manta da sallah ya manta da sallah har lokacin ta ya fita Allah ba zai kama shi da wannan laifin ba duk wanda ya bar sallah ba da ɗayan wannan dalilan ba guda biyu to shi bai da wani uzuri ya shiga cikin wannan hadisi kun fahimta kaga ana cikin hadari ke wani zagaye na maulidi kawai sai ba ruwan shi bai salla to umar ya ce na'am wala hazza fil islami liman taraka sala fa salla umar wa jurhuhu yas'ab daman a haka umar ya salla wannan rauni da ke jikinsa duk yana fitar da shi yana fitar da shi da jinin sai na umar ya salla kun bayanta su kaga wanda jini ya rinjaya saboda raunin da aka yi masa da jinin zai yi salla ba ma wannan na sai na umar ba sahabbai in an tafi yaƙi akan ji musu raunuka amma lokacin sallah ya yi a haka suke yin sallah da wannan jinin da ke zuba jikinsu da aka wanda jini ya rinjaye shi ma'ana jini yana zuba jikinsa a kasa kwantarolin jinin ko an ɗore kila jinin da ya ƙi tsayawa ko ba ma samu abin da za a ɗaure ba ga jini na zuba jikinsa ga lokacin sallah ya yi inda yana cikin hayyacinsa da hankalinsa to ba zai ce ba zai yi sallah ba saboda wannan jinin wanda yake fita a jikinsa zai yi sallah da wannan jinin wanda yake fita a jikinsa mun gane wannan bayanin قال وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد أن سعيد ابن المسيب قال ما ترون في من غلبكم دم من رعاف falam yanka ya anu hadisi na gaba imam malik ya ce an yahya ibn sa'id an karbo daga yahya ibn sa'id anna sa'id ibn al-musayyib qala yace sa'id ibn al-musayyib ya ce ma rauna fi man galaba huddama mi zaka ce game da wanda jini ya rinjaye shi min ru'afin na haɓo jinin na haɓo ne ya yi sai jinin nan yi dinga zuba ya kasa ɗin jinin mai tsaya ba da abin da aka sa a tushe jini ya ki tsayawa falon yanka fiye an jinin nan bai tsaya ba wa buwa yusalli kuma ga sallah yana yi ƙada malikun ƙala yahya ibn sa'id sun maƙala sa'id ibn musayyib imam malik ya ce sai yahya ibn sa'idin ya ce ƙala sa'id ibn musayyib sa'id ibn musayyib ya ce da aka yi masa wannan tambayar sai ya ce a ra'an yi a iman sai ce to wannan fa ina ganin sai dai sallan nan ta hanyar yin imani da kansa tun da jini na zuba in ce zai yi ruku duk ta kayansa zai yi ko ba haka ba to balle kuma ya da jini na zuba da aka yace sai dai dinga yin nuni da kansa ya tare ya rike jinin in zai ruku ya yi haka in ya dago kuma ya dago haka in zai tafi suje da ya fi lankwasawa shi ne ake ce mai imani to sai ibn musayyib ce idan mutum ya samu kansa irin wannan yanayin to yace yana ganin sai dai imani don kare ɓata jikinsa ko kuma ya bata masallaci da shi ƙala ya haya ƙala malikun wa zalika a habbu ma samitu ilayya fi zalika imamu malik sai ya ce to wannan fatawar ta sayi ibn musayyif ita ce mafi soyuwa a wurina daga cikin maganganun malamai wanda na shi kenan imam malik ya ji fitoyi daban-daban na malamai akan wannan matsalar sai ce daga cikin matsaloli daga cikin fitoyin da ya ji wanda ta fi soyuwa gare shi ita ce wannan fatawa ta sa'id ibn musayyib cewa wanda jini ya rinjaye shi na hagu. to in zai sallah ya imai ya nuni da ka kada ya ce zai tashi tsaye ya ruku ya sujjada mun fahimta jinin ya ki tsayawa yanzu ba cewa za a yi zauna sai lokacin da jinin ya dauke ba don mai dauke ba ko kuma yana sauraron ya dauke sai mutuwa ta zo ba za a ce a jira shi ba a cin da an yi bakin kokarin abin da za a jinin ya tsaya ya ki tsayawa to sai a tashi a yi sallah haka to idan kuma aka ce za a yi sallah haka da to kuma za a samu watsuwar wannan jinin domin jini na zuba kuma kayan ruku zai bata baka jini na zuba kayan sujjada zai bata wurin sujjada din nan to don kada a yi wannan sai said ibn musayi ya ce shi a fahimtar sa irin wannan mutum ne mai wannan lalura ya sallan nan amma ya imaki sai imamu malik ibn anasin ya ce wannan kuma ne abin da ya fi so a cikin fatawoyin da ya ji a kan wannan matsala ne. Allah samu dace wannan babi shi ma ya kare so don haka kaga wannan shi ne da imam malik ya tattaro dangane da abin da ya shafi haɓo a lokacin da mutum yake yin sallah haɓo ya zo masa ko kuma a ciwo mutum rauni ya zama tutun ga jini jikinsa ya za a yi sallah haka sai wannan kuma kunga duka yana ƙara nuna mana muhimmancin sallah a addinin musulunci muhimmancin tsalla a addinin musulunci a addinin musulunci mutum zai yi sallah a kowane irin hali yake ciki ma damar yana cikin hayyacinsa da hankalinsa ba ɗauke man sallah ba shi sa za a ga zan Allah ana yaƙi amma in lokacin sallah ya sai an yi ta yaƙi da kahirai amma da lokacin sallah ya yi to sai an san yadda za a yi wannan sallar idan ma an kasa haɗuwa a yi sallar Allah cewa ya yi duk wanda yake saman dokinsa ya sallasa a saman dokinsa yana gudu yana salla yana tsara yana salla amma ba za a bar wannan salla ta wuce ba kaga wannan kenan idan mutum baya lafiya biyar da ciwo ya ciwo inda ya san abin da yake yi zai yi salla zai yi salla dada sai dai ya yi ta gwargwadon yadda ya sami ikon yi inda ya kwance ya da kwance in daga zaune ya daga zaune in zai ya tashi sai ya tashi sai ya salla don haka ba wani abu wanda ya kai muhimmancin salla a cikin ibadu a kowane irin hali mutum yake ce sai ya yi salla wanda kawai aka ɗage masalla shi ne wanda bai san inda kan shi yake ba mutu jaraba babukan su kuma da suke magana a kansu a can ba to kaga idan musulmi ya fahimci irin wannan muhimmancin na sallah a yau za ka yi babaki daga ɗan musulmi wani abu wanda bai da muhimmanci kwata-kwata a rayuwarsa a duniya ko a lahira wai wannan abin ya sa mai ya bar sallah matasa da yawa waɗansu hana ƙwallo sai dai sallah ta jira sai an gama kwallon sai su yi sallah amma su ba za su iya barin kwallon ba su je su yi sallah da sallan nan ka kowane irin lokaci ake ta ko da cikin ramadan ne ta kama to kaga irin wannan abin sai ya baka ba ko wani mitin ko wata taro ya zo inda za a gaba a kulawa da sallah sai ga lokacin sallah ya yi amma ban rusu hankalin kowa kwance ana ta ba to wurin ba magana sallah ya sa akwai da za ka ce ba magana sallah mun je na uh, national assembly inda inda inda yan sanar suke da yan reps kwata-kwata ginin wurin ba masallaci gaba ɗayan shi ba masallaci sai yanzu ne ana nana shi ina shi ma an gama shi amma dai shekarun baya <laughs> ba maganar sallah to sai nake tambayar wani shi da kansa ba yake gaya mana ya ce nan kwanan aka shigo nan ba a maganar sallah muka ce wani ya billahi ce to na ɗaya ne ba masallaci so na haka ba ka jin kiran sallah ya ce su musulman masu kishin musulunci wanda ke wurin kowa zai sanya alam ne a wayan shi da lokacin sallah ya sai ce maka alam to sai mutum ya alwala ila sai haɗu da wani ɗan abokin shi ko wani abin ga wanda suka ɗin damu da sallah sai ya samu wuri sai su yi sallah ce <laughs> kaga irin na wurin kaga ai in ka ga mutum ya kiyaye sallah irin wannan wurin to dama can ya damu da ita to amma alhamdulillah yanzu karkashin wannan sanata malam ibrahim shekaru allah saka mai da alheri kusan shi ya shiga ya fita ya kokari aka gina babban masallaci yanzu yana na an gina ina jikwa na za a buɗe shi duk da ya baro wurin bai bari ba ya ci gaba da shiga da dai har aka samu a kammala ainihin na amin ya rabu larin allah saka mashi da alkhairi to ko kuma ga musulmai an zo ana wani taro kowa yanzu sanata ne malaifar yanzu ba sanata ba ne ko na yanzu sanata ne ko to a ai yanzu ai ba a rushe sai su ko ai sai an ji an kaddamar da da sabuwar abin ga sabuwar majalisa ko sannan za su cewa gida su kuma wanda ba su cewa to allah sa mu dace mai jiya ne shi mai jiya wanda yake jiya marar lafiya to dama yana da kyau shi mai jiya ya sani yana daga cikin jiya tunatar da marar lafiya cewa lokacin sallah ya yi ba malaman asibiti za su ce mashi lokacin sallah ya ba mai jiya shi shi zai ce mai lokacin sallah ya yi ma damar dai marar lafiyan nan ya san abin da yake ya san inda kan shi yake da aka tunatar da shi sai ya sallan nan sallan nan ba an ce dole sai ya miƙe ya yi salla ba yanzu nan ba ya ce ya salla yana nuni ba to shi ma yan nunin zai yi sai ya nuni kai ma da kwanci zai yi zai yi ta da kwance amma dai bai kamata mutum don baya lafiya ba a bar shi sallah ta zo ta wuce shi to in ya warke sai ya sai ya zo ya zauna ya tara masu in kuma mai warke ba kuma ya zai to kaga yana da muhimmanci a ce a rika tunatar da shi su asibitoci abinda dai za a ce musu ne marasa lafiya a dinga tunatar da su Allah domin yanzu idan ka je asibiti sai ga da talabijin an kafa to su bayan Allah suna kwanci ba su lafiya kage ne ya kamata a dinga samu su wa'azi da waɗansu abubuwa na faɗakarwa to amma abinda zai baka mamaki sai ga an kamo arewa 24 ana ta kiɗi ana rawa ana waka to shi lafiya a lokacin ba wannan abin yake bukata ba kuma ɗin mafi yawancin asibitin da za ka ji haka za ka iske haka wannan wani abu ne wanda ya kamata a ce a gyara shi yadda ake da tashoshin na yanzu kuma abin gadin ne talabijin din ai akwai wuraren da wa'azuzi ake irin suna tv ga sunan su wisal ga sunan da yawa to sai a ce a kamo irin wannan wurin sai zaman to mutum yana kunshi da lafiya ana ta wa'azi yana ci sai ƙara tsoron allah to amma an zo an kawo mashi kiɗi da waƙa da rawa allah ya ba mu ikon gyara to babi na gaba to ina ganin zai da yawa a gurguje za mu iya gaba shi mala ya ce babu rudu'i minal masu yanzu ka ji maganar haɓu can baya an mana to sai mala ya ce babu al-rudu'i minal masu yanzu ba an ce mana haɓo bai kare alwallah ba to sai ko malam ya ce amma shi wannan babin zai karantar da mu cewa ana yin alwallah minal mazi saboda fitar mazi idan mutum yana da alwallah sai mazi ya fitar masa to wannan alwallah ta warware sai ya sake wata alwallah ne alwudu minal mazi قال حدثني يحيى عن مالك عن ابي النضر مولى عمر ابن عبد الله عن سليمان ابن يسار عن المقداد ابن الاسود عن علي ابن ابي طالب امره ان يسال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل اذا دنا من أهلي فخرج منه المذي ماذا عليه قال علي fa inna indi ibnata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ana astahi an as'alahu qala al-miqdad fas'altu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama an zalika fa qala idza wajada zalika ahdukum falyanzah farjahu bil ma'i wal yatawadda wudu'ahu lis-salati imam malik ya karbi wannan hadisin daga malamin sa'abin nadri maula umar ibn ubaidillah shi kuma ya karbo daga suleiman ibn yasari suleiman ibn yasari shi kuma ya karbo daga miqdad ibn al-aswad miqdad ibn al-aswad sahabi ne anna aliya ibn abi talib cewa aliyu Dan abu dalif a marahu ya umarce shi ya umarciwa ya umarci da gidat an yas'ala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama cewa ya tambayo masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alur rajul game da mutunan da izadana min ahlihi idan ya kusanci iyalansa ya kusanci matarsa kenan fakharaja minhu al-madhi sai maziyi ya fita daga jikinsa ma za a laihi mini ne yake wajaba a kansa ƙala aliyu sai na aliyu ya ce masa fa inna indi ibnata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta gani akwai ɗiyar manzan Allah a wurina ita cewa ita ce fatima ko wa ana astahi an as'alahu ina jin kunyar in je wa manzan Allah irin wannan tambayar Mun fahimci wannan shi sai na aliyu mai yasan ya beji ya tambaye manzan Allah ba sai yake ce ma mai idat ka gani ina auren diyar manzan Allah bai kamata in je masu irin wannan tambayar ba amma kai je ka taukewa mu wannan tambayar mun fahimta ka gani wannan yake nunawa ya kamata a samu kunya tsakanin siriki da siriki tsakanin wanda ya ba da diya da wanda aka ba diyar ya kamata a samu jin kunya ya zama to kana jin kunya sirikanka yanzu sai na aliyu saboda wannan yana jin kunya ya je tambaye manzan allah irin wannan tambayar kuma haka al'ummar nan ta taso amma kun ga yanzu ana nema a gurɓata wannan tarbiyya ana nema a lalata wannan saboda al'adu wanda ake ɗaukowa daga wajen waɗanda ba musulmai ba yanzu 'yan boko wanda suke ganin sun waye idan ana biki akwai motsa suke. ranar iyaye da iyayen ango da iyayen amarya za a zo a haɗu a yi kiri a yi waƙa a yi rawa su iyayen amarya ba sa jin kunyar iyayen ango iyayen angon ba sa jin kunya iyayen amarya wannan bakon abu ne a cikin wannan al'umma kuma rashin kunya ne kuma bai dace ba ana nan ana nan kuma za a zo ma a haɗu da iyaye da amarya din za a zo a haɗu da iyaye da amarya ka ga amarya da ango ita amarya ta yi shiga ta banza ga shi angon ga amarya ga baban ango ga maman shi ga iyayen amarya ita ba amma amarya da ango din nan su fito baidar jama'a ana musu kidi ana waka suna rawa in an gama rawa su ji a dauki wannan amarya ta dauki ta yanka kek ta saka an angonta ango ma ya yanka ya saka ba amarya duk gaban iyayensu duk gaban iyayensu za a yi wannan to kaga ina hankalin mutane ya tafi ko kuma duk a zo a gama wannan shirman da sabon Allah kuma sai an zo an daura aure sai ka ji ana cewa Allah ya sa albarka shi da Allah haka haka ne haka mai da Allah to shi yasa sai ga Allah ya juya ya kyale wannan auren sai auren ya zama ba albarka cikin sa da an yi yan kwanaki ko yan watanni sai auren ya mutu masu auren ne ba su nemo makansu neman albarka Allah ba wala ya yi kusa ido akan wannan matsalar wajibi ne iyaye su sa idanuwa bai kamata iyaye su je ana wannan shirman da su ba wai fa yanzu fa a wurin manyan yan boko abin ya kai ga yanzu da can ango da amarya ne suke sanya mu junan su yanzu za a zo ango shi zai yanka kek ba amarya zai saka mawa mahaifiyar amarya zai saka mawa a baki ita kuma amarya baban ango zai buɗe baki ta saka mashi in an yi magana sai a ce wai wayewa ce ci gaba ne ya zo ai wayewa ce ai abu ne ɗan lokaci a bari kawai a ɗan ji daɗi shi kenan ai daga wannan in an gama wannan kuma shi kenan ba za a ƙare yi ba wannan rashin tarbiya ne kuma wallahi fada ne da Allah fito na fito ne da Allah kuma idan a tashi aka taka ma wannan abin birki ba to sai ya rubuta aure a ƙasar Allah saurin. fatawa aliyu zai yi amma jin kunya ya ci ya kasa zuwa sai ya tura wani mai gida da ya ce ya je ya tambayo masu manzan Allah ƙalin mai gida miqdadu yace fa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an zalika sai na tambaye manzon Allah haka fa qala sai yace waje da zalika ahadukum idan ɗayan ku ya samu kansa a wannan yanayi falyanza farjahu bil ma yayyafa faruwa a ainihin al'aurarsa wal yatawadda wudu'ahu lis salati sai alwalla irin alwallar sallah kaga alwalla ta kare kenan sai an sake wuta da aka fitar maziyi shi ba wanka ake ba sai dai mai ana sake alwalla idan akwai alwalla قال وحدثني عن مالك عن زيد ابن أسلم عن أبيه أن عمر ابن الخطاب قال إني لا أجده ينحدر مني مثل الكبيئة alkuraizaci faiza waje da zalika a hadukun faliyarsil dakarahu waliyata wadda a a hulis salati ya ami almazi maluku ya karɓi wannan hadisin daga yazid ibn aslam an shi kuma ya karɓo daga wajen mahaifinsa mahaifinsa ya ce anna umar ibn khattabi kala sai na umar dan khattabi yake cewa yake cewa yake cewa sai da umar yake cewa inni la'ajiduhu lalle ni ina jin sa, yana nufin maziyi yan hajiru hi yana gangarowa daga jikin al'aurata misla alkuraizati kamar kwayar lu'ulu shine al-quraiza kamar kwayar lu'ulu yana daga yana fitowa yana gangarowa yana gangarowa kamar yadda ‘yan kwaya in an tura ta haka tana gangara sai ya ce fa'iza waje da zalika a hadukun idan ɗayan ku ya samu haka faliyar sil ragu ya wanke al'aurarsa walyata wadda wudu a hulis salati ya yi alwallah irin alwallar sallah yari almazi yana nufin mazi da aka shi hukuncin maziyi shi ne in ya fitar wa mutum mutum zai wanke al'aurarsa gaba daya sannan idan akwai alwalla idan alwallarsa tana jikinsa to alwallah ta kare sai ya sake wata Ƙala وحدثني عن مالك an زيد ابن Aslam an جندب مولى Abdullahi الله ibn أياش أنه قال sa'altu Abdullahi الله Umar, an عن Ya yace na tambaye Abdullahi dan Umar game da mazi fa qala sai yace iza wajadtuhu in ka same shi silfar farjaka ka wanke al'auraka wata wadda a gudu aka lissalati sai ka je ka yi alwalla irin alwallar sallah idan me idan dacen kana da alwalla wannan shi fitar mana da hukuncin maziyi ne idan maziyi ya fitar wa mutum zai wanke al'aurarsa sannan idan yana da alwalla alwallan nan ta kare sai ya sake wata alwalla mun fahimta ina ganin na ya kawata musaya na tsara da a kira sallah ina ganin anan za mu tsaya idan allah ya fi mu sati mai zuwa da rai da lafiya insha Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya abinda muka faɗa na daidai muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ladai kuskuren da muka yi kuma muna roƙon Allah ya mana afuwa kuma ya yafe mana baki da kamar yadda na san duk mun sani akwai rasuwa wadda aka yi ta ɗan uwan malam hafiz mu ƙara sanya shi a cikin addu'a Allah ta'ala ya ji kansa ya yafe masa kurakuransa ayyukansa na daidai Allah ta'ala ya dora kan mizaninsa wannan rashin lafiya da jiya da yayi muna roƙon Allah ta'ala ya sa ta zama kafara a wurinsa ta zama sanadiyar gafara zunubansa Allah ka yalwata kabarinsa ka kare shi daga haɗuwa da azaba a cikin kabarinsa haka sauran musulmai wanda suka rasu wanda muka ji labarinsu da wanda ba mu ji ba allah ka san su allah ka ji kansu allah ka yafe musu baki ɗaya. mu kuma in lokacin mu ya zo allah ka ba mu ikon cikawa da imani mutuwa wa'azi ce don haka duk lokacin da aka yi mutuwa to wannan ya zamanto tunatarwa ne gare ka cewa yadda wanan nan ya rasu to wata rana fatana nan zuwa kanka da haka kullum mu ƙara shiri don tunkarar wannan al'amari wanda ba makawa dole sai ya so muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu cika da imani idan lokacin mu ya zo ya karbi dukkan mu na ibada ya karba ya babu ladar ya yafa kurakuranmu da kuma kasawarmu Allah mai iko ne akan haka sannan akwai wasu bayan Allah da suka ce musanya su a cikin addu'a suna da waɗansu bukatu a wajen Allah wanda Allah ya san bukatun nan nasu muna roƙon Allah ta'ala da sunayensa kyawa da siffofinsa madaukaka Allah ka biya ma waɗannan bayi naka wannan bukatu nasu Allah ka sanya albarka da alkhairinka a ciki Allah ka biya musu ya Allah sauran masu buƙatu a wurin Allah kala daban-daban Allah ka san mu gabaki mu. Allah ka biya mana dukkanin bukatunmu na alkhairi bukatunmu wanda babu alkhairi a ciki Allah ka canza mana da abin da zai zama alkhairi ga rayuwarmu duniya da lahiranmu Allah mai iko ne akan haka sannan a ƙarshe kamar yadda duka muka sani yau 29 ga wata kamar yadda dokoki na ƙasa suka nuna a yau ne mulki yake kawo ƙarshe akan wanda suke a samansa shekara takwas da suka wuce an zaɓi wannan gwamnati ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa muhammadu buhari tsawon shekara hudu bayan shekara hudu aka sake zaɓinsu kuma aka sake ba su shekara hudu idan an hada shekara takwas kenan haka a mataki na jiha an zaɓi gwamnatin apc ƙarƙashin alhaji aminu bello masari shi ma shekara hudu bayan shekara hudu kuma aka sake wata hudun ta zama takwas da haka a mataki na jiha da mataki na ƙasa duka shugabannin da ke sama sun yi shekara takwas-takwas to shi kuma tsarin mulkin ƙasa ya ce bayan takwas ba a wucewa da haka wannan ya sanya ya zama dole su su aje waɗansu kuma su karba to kuma allah cikin ikonsa yau ɗinnan ita ce ranar wannan karba ɗin kamar yadda muka sani tun da safe shugaban ƙasa ya miƙa ma sabon shugaban ƙasa ƙasa a nan jiha sabon gwamna ya amshi jiha hannun tsohon gwamna to akwai abubuwan da ya kamata mu su zama izina gare mu mu lura da su a matsayinmu na masu imani abu na farko dai wannan yana ƙara nuna mana cewa mulki a hannun allah yake yana bayar da shi ga wanda ya so a lokacin da ya so shekara hudu da suka wuce a baya ila ba mai tunanin tilibu shi zai shugaban ƙasa bayan buhari ya ƙare ba mai tunanin duk raɗa shi zai yi bayan masari to amma allah ta'ala tun da shi ke badawa sai ya ba su sai ga shi an da su yau wannan shugaban ƙasa kuma wannan gwamna to kaga wannan ya zama izina gare mu cewa mulki ba mai bada shi sai Allah sannan abu na biyu wanda ya kamata mu ɗauki izina daga wannan al'amari shine wannan ya ƙara tunatar da mu cewa duk mulkin mai mulki to wannan mulkin yana da iyaka mulkin Allah ne kaɗai baya da farko baya da ƙarshe duk yadda mai mulki ya yi mulki to dole sai an zo wata rana wanda zai bar wannan mulkin ko yana so da ko baya so amma mulkin Allah shi ne mulkin da bai da farko bai kuma da ƙarshe kaga yanzu mulkin Buhari yi farko ya yi ƙarshe to yanzu mulkin Tinubu yi farko to wallahi dole wata rana sai ya yi ƙarshe mulkin Masari yi farko mun ga ƙarshen shi yanzu raɗa ya fara to shi ba zai yi ƙarshe to wannan tunatarwa ce gare mu ga baki ɗaya cewa mulki na Allah shi kadai ne mulkin da bai da farko bai da ƙarshe mulkin Allah baya ƙarewa ashe wannan zai ƙara nuna mana girman Allah a cikin mu sannan abu na uku kuma na ƙarshe shine waɗannan mutane wanda suka amshi mulkin ƙasar nan mun san halin da suka amshi ƙasa sun amshi ƙasa cikin wani irin yanayi mai wahala yanzu a gaya maka bashin da ake bin najeriya za ka yi matsaloli ne ga su nan ba kudin ma ba kaza ba kaza kuma a irin wannan wani ya zo ya karɓi mulki a irin wannan yanayin to farko yana bukatar ka tausaya mashi duk da shi ya ce ya ji ya gani zai iya amma duk da haka nan ka tausaya mashi musamman ma kasancewar shi musulmi ne shugaban sannan ka taimaka mashi da addu'a Allah ya taimaka mashi akan wannan mulki dan haka muna masa addu'a Allah ta'ala ya kama masu abinda ba su iyawa a mulkin nan Allah ta'ala ya taimaka musu a kan shi babbar addu'a wadda suke bukata a yanzu shine mu mutaya su addu'a Allah ya hada su da mutanen kirki domin magana nan da bahaushe yake cewa ba a mugun sarki ne ake cewa sai mugun mafade ko wannan maganar haka take manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi yake cewa duk shugaban da Allah ke nufinsa da alkhairi sai ya hada shi da mutanen kirki su ne za su kewaye shi to duk shugaban da daga mutanen kirki ne kewaye da shi to Allah ya hada wannan shugaban Allah yana nufinsa da alkhairi shugaban da Allah bai nufinsa da alkhairi manzo Allah ce sai mutanen banza su kewaye shi sai ga duk mutanen banza ne su wanan nan shugaban Allah baya nufin su da alkhairi don ba za yi ba alkhairi da irin waɗannan mutanen ba to wannan shine babban abin da ya fi muhimmanci ga waɗannan shugabanni a wannan mataki mu taya su addu'a Allah ya ba su ikon zaɓo mutanen kirki wanda za su taya su aikin nan duk mutanen da ba na kirki ba ne ba ko da tare suke da su Allah karka kai hannunsu a kansu Allah ka hada su da mutanen kirki wanda za su kama musu a shugabancin nan yadda suka fara lafiya Allah muna roƙonka Allah ka sa su masu aje lafiya su kuma waɗannan masu tafiya muna roƙon Allah ta'ala ya yafe kurakuransu da kasawarsu muna roƙon Allah ta'ala ya musu afuwa sannan su ba su je su ta istighfari da roƙon Allah ta'ala akan kasawarsu da kuma kurakuran da suka yi a lokacin da suke shugabancin nan nasu sannan kuma su fara tunanin yadda za su tunkari tsayuwa gaban Allah gobe kiyama don su kare kawunansu domin dai wannan dole sai ta faru muna roƙon Allah ta'ala ya zaunar da ƙasarmu lafiya ya azurta wannan ƙasa mu mai albarka Allah ta'ala kawo mana ƙarshen waɗannan fitintunu na kashe-kashe da satar mutane da sauran ayyuka na ta'addanci wanda ake Allah ka kawo mana ƙarshen matsaltsalu wanda suka dabebe ƙasar nan matsala ta rashin man fetur ko tsadarsa matsala ta tsadar kayan masarufi matsala ta rashin kwanciyar hankali da sauran matsala ta tattalin arziki Allah dukka yaye mana Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya ka azurta mu ka ɗaukaka addinin musulunci da musulmai a ƙasar nan ka kaskantar da kafire da kafirci wa subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu allah ilaha illa anta nastaghfiruka wa tubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh